บุ๊กทูสิบห้าเปตนาเอเซตเปตนาเอเซตผลไม้และอาหาร овощje и храна овощje и храна ดิฉันมีสตรอเบอรี่ Јас imam jedna jagoda. Jaz imam jedna jagoda. ดิฉันมีกีวีและแตงโม Jaz imam jedno kivi i jedna lubenica. Jaz imam jedno kivi i jedna lubenica. ดิฉันมีส้มและเกรฟฟรุต Jaz imam jeden portokal jedan grejpfrut. Jas imam jedan portokal i jedan grejpfrut. ดิฉันมีแอปเปิลและมะม่วง Jas imam jedno jabolko i jedno mango. Jas imam jedno jabolko i jedno mango. ดิฉันมีกล้วยและสับปะรด Jas имам една банана и еден ананас. Јас имам една банана и еден ананас. ดิฉันกำลังทำสลัดผลไม้ Јас правам овошна салата. Јас правам овошна салата. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้ง Јас јадам тост. Јас јадам тост. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งกับเนย Јас јадам тост со путер. Јас јадам тост со путер. ดิฉันกำลังทานขนมปังปิ้งทานเนยและแยม Јас јадам тост со путер и мармалад. Јас јадам тост со путер и мармалад. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิช Јас јадам сендвич. Јас јадам сендвич. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียม Јас јадам сендвич со маргарин. Јас јадам сендвич со маргарин. ดิฉันกำลังทานแซนด์วิชทานเนยเทียมและใส่มะเขือเทศ Јас јадам сендвич со маргарин и домати. Јас јадам сендвич со маргарин и домати. เราต้องการขนมปังและข้าว Ни треба леп i oris. Ni treba lep i oris. เราต้องการปลาและสเต็ก Ni treba riba i stek. Ni treba riba i stek. เราต้องการพิซซ่าและสปาเกตตี Ni treba pizza i spaghetti. Ni treba pizza i spaghetti. เราต้องการอะไรอีกไหม Што уште ни треба? Што уште ни треба? เราต้องการแครอทและมะเขือเทศสำหรับทำซุป Ни требаат моркови и домати за супата. Ни требаат моркови и домати за супата. ซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่ไหน Каде има супермаркет? Каде има супермаркет?